Һәр бер кешенең күңелендә ҡай ваҡыт шундай һорауҙар тыуғаны барҙыр: Ни өсөн мин йәшәйем? Кешелектең асылы ҡайҙан башлана? Шул хәтлегем күҙ алдына килтереп булмаҫ дәрәжәлә дөрөҫ һәм тәңгәл хәрәкәт иткән ғаләм ҡайҙан килеп сыҡҡан? Бар микән һуң ул шул серҙәргә берәй аңлатма? Ҡай шул һорауҙарға яуап таба алмағанлыҡтан беҙҙең күңелдәребеҙҙе борсолоу һәм тынғыһыҙлыҡ биләй. Ни мәғәнә бар минең йәшәүемдә? Йәшәйеш менән кем идара итә? Беҙҙең ошо донъяла йәшәүебеҙ төрлө-төрлө булған хәжәттәребеҙҙе ҡәнәғәтләндереү һәм уйын-көлкө маҡсаты ғынамы ни һуң ул? Әллә беҙҙең йәшәү маҡсаты тик байлыҡ туплау һәм үҙеңә карьера төҙөүме? Борон-борондан кешеләр һис туҡтауһыҙ йәшәйештең серҙәренә төшөнөү өсөн ошо донъяны, ғаләмде тикшерәләр, эҙләнәләр. Шулай уҡ кеше элек-электән ошо донъяла йәшәүенең маҡсатын аңларға һәм аңлатырға тырышҡан. Әгәр кеше планеталар, йондоҙҙар йөрөшө, көн менән төндөң алышыныуы тураһында уйланһа, үҙен уратып алған тереклектең йәшәйешенә, үҙенең кәүҙәһенең төҙөлөшөнә иғтибар итһә, бик күп һорауҙарына яуап табасаҡ. Бәлки һеҙҙең бейек ҡоймалар менән уратып алынған һәм йәшел ағастар, матур, хуш еҫле сәскәләр ултыртылған баҡса эсендә шаулап торған фонтан ҡаршыһында урынлашҡан һарай күргәнегеҙ барҙыр. Уның эсе йорт йыһаздары менән зиннәтләнгән. Иҙәндәренә балаҫтар йәйелгән. Шуға күрә лә был йорттоң эсе бик тә йәмле һәм күркәм төҫ алған. Һәм әгәр ҙә берәү килеп, ошо һарай үҙенең бөтөн уңайлыҡтары менән үҙенән-үҙе килеп сыҡҡан һәм уны бер кем дә төҙөмәгән, ә ул үҙен-үҙе төҙөгән, тип һөйләй башлаһа, әлбиттә, һеҙ уны туҙға яҙмағанды һөйләмә тип уны туҡтатырға, тыйырға ашығасаҡһығыҙ. Ә бына шул һарайҙың матурлығын беҙ йәшәгән Ер шарының матурлығы менән сағыштырып буламы һуң? Кеше бит үҙен уратып алған ғаләмдең матурлығына һоҡланып бөтә алмай. Ул тәбиғәттең ҡабатланмаҫ гүзәллегенә, күктәргә, тауҙарға, йылғаларға, үҫемлектәргә, хайуандарға, балыҡтарға, бөжәктәргә ҡарап һоҡлана. Һис туҡтауһыҙ ысынбарлыҡтың бер-береһе менән тығыҙ бәйләнгән закондарына төшөнә. Математика, физика, химия, биология. Әгәр ошоно таныйбыҙ икән, беҙ йәшәгән Ер шары, планеталар, йондоҙҙар, ғөмүмән, һоҡландырғыс ғаләм киңлеге үҙенән-үҙе килеп сыҡҡан тип әйтә алабыҙмы һуң ул? Кешеләрҙең бөтөнөһө шул эштәрҙе эшләүсе Аллаһ барлығына ышана, сөнки был кешенең фитраһына һалынған. Ә нимә ул фитра? Фитра ул тыумыштан килгән Аллаһҡа ҡарата булған иман. Һәр бала тыуған саҡта фитри иман менән тыуа. Тик ул үҙе тыуып үҫкән йәмғиәттең кире йоғонтоһо арҡаһында Аллаһ һалған сәләмәт фитраһынан алыҫлашып, шул йәмғиәт тотҡан берәй дингә эйәрә. Йә булмаһа, уны бөтөнләй инҡар итә. Шулай ҙа аҡылға ятышлы бер нисә ҡағиҙәне ҡулланып, Аллаһ барлығын иҫбат итергә була. Беренсе ҡағиҙә Берәй эш ҡылынды икән, тимәк шул эште эшләүсе бар. Ҡулыбыҙға сәғәт алайыҡ. Ул күп һанлы кескәй генә киҫәктәрҙән тора. Был киҫәктәр шулай итеп йыйылған, улар бер-береһенә тәьҫир итеп хәрәкәт итәләр һәм нәтижәлә ваҡыт күрһәтәләр. Һәм сәғәт, әгәр ҙә берәй өлөшсәһен алып ташлаһаң, үҙенең эшен тейешенсә үтәй алмай, йәки бөтөнләй эшләүҙән туҡтай. Әйтә алабыҙмы һуң ул ошо сәғәт үҙенән-үҙе килеп сыҡҡан тип? Ә бит ғаләм сәғәткә ҡарағанда күпкә ҡатмарлыраҡ камил механизм һәм йөҙәр мең йылдар буйына һис туҡтамайынса хәрәкәт итә. Уның өлөштәре — ҡояш, ер шары, күктәр, тауҙар, йылғалар, кеше, тәбиғәт закондары. Бөтөнөһө бер-береһенә тәьҫир итеп хәрәкәт итәләр һәм һәр береһе икенсеһенең булыуына мохтаж. Кешенең үпкәһенә ҡарағыҙ. Ни кимәлдә мохтажбыҙ беҙ был ағзаға. Ә әгәр ҙә һауала кислород булмаһа, Был үпкә ағзаһынан беҙҙең өсөн ни хәжәт? Кешенең күҙенә иғтибар итегеҙ. Ниндәй оҫталыҡ ята уның төҙөлөшөндә? Ә әгәр ҙә ер йөҙөндә ҡояш нуры йәки яҡтылыҡ нуры булмайынса, донъя тулы ҡараңғылыҡҡа сумһа, күҙ ниғмәтенән беҙгә ни хәжәт? Әгәр ҙә баҫыуҙарға һәм көтөүлектәргә ямғыр күҙе төшмәһә, шул ерҙәр ниндәй генә уңдырышлы булмаһын, һис бер уңыш алып булмаҫ ине. Шулай итеп, ғаләм киҫәктәренең үҙ-ара гармониялы һәм килешле бәйләнеше уның үҙенән-үҙе килеп сығыуын инҡар итә. Ә кем бының мөмкинлеген иҫбатларға теләй икән, сәғәт механизмы үҙенән-үҙе килеп сығыуын иҫбатлап ҡараһын. Икенсе ҡағиҙә. Һәр бер әйбер ҡайҙандыр башлана. Билдәле булыуынса, беҙ йәшәгән донъя эҙмә-эҙлелек, йәғни бер-бер артлы тоташҡан быуын сылбыры буйлап үҫешә. Ниндәйҙер организм йәшәй башлаһын өсөн уның үҫеш алған быуыны булырға тейеш. Мәҫәлән, кемдер минең өйөмдә бер гөл сәскәһен күрҙе һәм уны ҡайҙан алыуым тураһында һораны ти. Мин уға күршемдән алыуым тураһында белгертәм. Ул тағы ла ҡыҙыҡһына, ә күршең ҡайҙан алған? Күрше дуҫынан алған. Уға икенсе бер дуҫы биргән икенсеһе өсөнсөнән алған. Һәм аҙағында кемдер «мин орлоҡто ергә сәстем һәм гөл үҫеп сыҡты» тип әйтергә тейеш. Миҫалдан күренеүенсә, үҫенте үҙенән-үҙе килеп сыҡмаған. Тимәк, донъялағы бөтөн нәмә бер-береһе менән бәйләнгән һәм үҙенән-үҙе килеп сыға алмай. Ә хәҙер кешегә, үҙебеҙгә иғтибар итәйек. Ул да шулай уҡ үҙенән-үҙе килеп сыҡмаған бит ҡайҙандыр башланған. Әгәр ҙә уның йәшен кирегә табан һанап китһәң, ул йылдан-йыл йәшәрә килеп, ҡасандыр ул юҡ саҡҡа, әле ул донъяға тыумаған заманға барып етәсәкбеҙ. Мәҫәлән, бер кешегә бөгөн егерме йәш ти. Әгәр ҙә уның йәшен кирегә табан һанап китһәң, егерме йыл һанағандан һуң ул әле юҡ заманға барып етәсәкбеҙ. Ҡайҙа булған ул егерме йыл һәм бер ай элек? Әсә ҡарынында. Әсә балаһын туғыҙ ай буйына ҡарынында йөрөтә. Ә уға саҡлы ҡайҙа булған? Атаһы менән әсәһе йәшәгән. Улар ҙа бит ҡасандыр булмаған. Шулай итеп, сылбыр буйлап һанап китһәң, ҡасандыр кешелектең атаһы менән әсәһе әҙәм һәм һауаға барып сығасаҡ. Ә улар ҡайҙан килеп сыҡҡан? Әгәр ҙә ошолайтып һәр әйберҙең башланған ерен эҙләһәк, һис шикһеҙ уның осона сығасаҡбыҙ. Ә бына шул осто, шул сығанаҡты кем бар иткән? Үҙенән-үҙе бер нәмә лә килеп сыҡмай. Барыһы ла аҙағында бер асылға ҡайта. Шул сығанаҡтарҙы бар итеүсе һәм башланған нөктәһе булмаған, бөтөн нәмәнең башланғысын һалыусы, бөтөн тереклек, планеталар, галактикалар, хатта ғаләм һәм ваҡыт төшөнсәһен бар итеүсе мәңгелек зат, Аллаһу Субханаһу ва Тәғәләнең барлығын ошондай ябай миҫал менән аңлап була. Ул мәңгелек, уға саҡлы бер нәмә лә булмаған, башланған нөктәһе юҡ һәм аҙағы ла юҡ. Өсөнсө ҡағиҙә. Әгәр хәрәкәт тәртипкә һалынған икән, тимәк, кемдер идара итә. Әгәр бер кеше, мин ҡала урамында бер машина күрҙем, уның водителе юҡ ине. Урам буйлап сәғәтенә 60 км тиҙлегендә китеп бара юл ҡағиҙәләрен тейешенсә үтәй. Үҙенән-үҙе светофор утына туҡтап, кешеләрҙе үткәрә. Үҙенән-үҙе ҡуҙғалып китә тип әйтһә, сәләмәт аҡыл шул һүҙҙәрҙе ҡабул итәме? Әлбиттә, юҡ. Кешеләр юғары класслы пилот йөрөткән тауыштан шәберәк осоусы реактив самолеттарҙың пилотаждарын ҡарап һоҡланалар. Ә бит ҡояш системаһының, планеталарҙың һәм ғаләм эсендәге галактикаларҙың йөрөшө күпкә шәберәк һәм дөрөҫ иҫәп менән хәрәкәт итә. Был ябай иҫәпләүҙәр менән асыҡлана. Ер шары үҙенең күсәрендә сәғәтенә 1670 км тиҙлегендә әйләнә. Сағыштырыу өсөн ҡоралдан атылып сыҡҡан йәҙрәнең тиҙлеген алайыҡ. Ул сәғәтенә 1800 км үтә. Ә бит Ер шары ҡояш тирәләй, шул атылып сыҡҡан йәҙрәгә ҡарағанда 60 тапҡырға шәберәк осоп, сәғәтенә 108 мең километр тиҙлегендә әйләнә. Әгәр ҙә кеше шул тиҙлек менән йөрөй алған транспорт йәки машина уйлап тапһа, Ер шарын шул машина менән 22 минутта әйләнеп сығырға булыр ине. Әле килтерелгән һандар Ер планетаһына ғына ҡағыла. Ҡояш системаһы унан да ғәжәберәк ҙур һандар килтерә. Ул һандарҙы күҙ алдына килтереп булырлыҡ түгел, аҡылға ла һыймай. Ҡояш системаһы галактиканың үҙәге тирәләй сәғәтенә 750 мең километр тиҙлегендә әйләнә. Ә беҙҙең үҙенең эсенә 200 миллиард тирәһе йондоҙҙо һыйҙырған ҡош юлы галактикаһының космостағы хәрәкәт итеү тиҙлеге сәғәтенә 950 мең километр. Астронавтарҙың һуңғы иҫәпләүҙәре һәм тикшеренеүҙәре һөҙөмтәһендә шул асыҡлана. Беҙҙең ҡош юлы галактикаһы 300 миллиард галактикаларҙың береһе. Улар һәр береһе сағыштырғыһыҙ тиҙлектә әйләнәләр. Һәр береһе үҙенең эсенә 200-300 миллиард йондоҙҙо һыйҙырған. Ләкин ғаләмдең ошо колоссаль күренешендә бер ниндәй бәрелеш тә юҡ, йә булмаһа, берәй планетаның үҙенең орбитаһынан ситкә сығып китеүе лә юҡ. Дүртенсе ҡағиҙә. Әгәр бер әйберҙе тәрбиәһеҙ ҡалдырһаң, ул ваҡыт үтеү менән эшлектән сыға. Был инде һәр кемгә билдәле күренеш. Һәр ҡайһыбыҙ бының менән осраша. Әгәр ҙә асыҡ һауа аҫтында бына тигән яңы машинаны бер йылға йәки хатта бер нисә айға ҡалдырһаң, ваҡыт үтеү менән уның тәгәрмәстәре сығарыуы мөмкин. Ҡайбер ерҙәре ямғыр аҫтында ҡалып тутығыуы мөмкин. Ә иң еңеле саң туҙан аҫтында ҡалған машинаңды табасаҡһың. Ә әгәр ҙә бер йылдан һуң килеп һин ҡалдырып киткән машинаңды шул килеш тап-таҙа хәлдә, бына ҡабыҙҙа ултырып кит хәлендә тапһаң, әлбиттә, машинаңды кемдер йыуып, әҙерләп ҡуйған тип әйтәсәкһең. Шулай итеп, әгәр ҙә ғаләм үҙенә үҙе ҡалдырылған булһа, ҡасандыр хәрәкәттән туҡтар, эшлектән сығыр ине. Ә ул хәҙер нисә миллиард йылдар буйына бер туҡтауһыҙ хәрәкәт итә. Был Аллаһы Тәғәләнең барлығына тағы ла бер инандырғыс дәлил. Бишенсе ҡағиҙә. Һәр бер эштә етәксе булырға тейеш. Әгәр ғаиләлә бер етәксе булманы иһә, ул тулы һәм дөрөҫ эшмәкәрлек итә алмай. Һәм һәр бер фирма йәки компания етәксеһе булмаһа, эшләй алмай. Етәксеһеҙ бер дәүләт тә, хатта бәләкәй генә бер ойошма ла йәшәй алмай. Әгәр бер ил етәксеһеҙ ҡалһа, ул ил тарҡала. Шуға ла кешеләр быға бик ҙур иғтибар бирә. Әленән-әле, әле теге илдә, әле был илдә һайлауҙар үтә. Халыҡ үҙҙәренә етәксе һайлап ҡуя. Сөнки аңлайҙар, етәксеһеҙ ил тарҡала. Ә нисек инде беҙ ғаләмдең етәксеһе булыуына һис бер әһәмиәт бирмәйбеҙ? Бөтөн ғаләмдең йәшәйеше, һис туҡтауһыҙ дөрөҫ хәрәкәт итеүе беҙҙе уның ғөмүм етәксеһе, бөйөк батшаһы барлығын танырға мәжбүр итә. Аллаһ барлығын аңлау өсөн йәки иҫбат итер өсөн ниндәйҙер ҡатмарлы дәлилдәр эҙләргә кәрәкмәй. Һәр бер ябай һәм асыҡ аҡыллы кеше быны аңлай. Әгәр кеше быны аңлай икән, һис шикһеҙ уның күңелендә ике һорау тыуырға тейеш. Беренсеһе, ни өсөн Аллаһы Тәғәлә был ғаләмде бар иткән? Һәм икенсеһе, ни өсөн Аллаһ мине бар иткән? Әлбиттә, белмәгән кеше был һорауҙарға дөрөҫ яуап бирә алмай. Шуның өсөн уның бөтөн тырышлығының һөҙөмтәһе төрлө фараз ҡылыу һәм юрауҙарҙан ары китмәй. Был һорауҙарға аныҡ яуапты ғаләмдәрҙе һәм беҙҙе бар иткән зат Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә үҙе генә биреүе мөмкин. Алда һөйләнәсәк һүҙҙәрҙең эстәлеге тап ошо һорауҙарға булған яуапты үҙ эсенә аласаҡ.